D'Rubrik vun de Lëtzebuerger Bahá'í, um Mikro de Jean-Marie Nau. D'Thema vun haut ass den Dram. Dreemen ka sécher eng vun den schéinsten Aktivitéiten sinn. Komesch wat een alles dreeme kann. Wat huet den Dram da mat der Relioun ze dinn? Wat soen d'Bahá'í Schrëften iwwer den Dram? Bahá'u'lláh schreift. Wa mer iwwer iergend eng vun den erschafene Saachen nodenken, da fanne mer honnertdausend vollkomme Wäisheeten a mir kréien onzielbaart neit Wëssen. Eng dovunner ass den Dram. Gesitt der, wéi vill Geheimnisser am Dram sinn, wéi vill Wäisheeten dra sinn a wéi grouss d'Zuel vun de Welten ass, déi mer am Dram fannen? Dir schloft an enger zouener Wunneng, an awer sidd der op eemol wäit ewech vun enger Stad, wou der erakommt, ouni är Glidder ze réieren oder äre Kierper ze gebrauchen. Dir gesitt ouni Aen, héiert ouni Oueren a schwätzt ouni Zong. A vläicht kënnt et vir, dass Der zéng Joer duerno an dëser Welt deem begéint, wat Der an Ärem Dram gesinn hutt. Vill Wäisheete ginn et am Dram. Virun allem, Wat ass dat fir eng Welt, an där mer ouni Aen, Oueren, Hänn oder Zong gesinn, héieren, schmaachen an upake kënnen? An dann, wéi ass et méiglech, dass sech da haut an eiser Welt en Dram verwierklecht, deen Dir vläicht virun zéng Joer gedreemt hutt? Denkt no iwwer den Ënnerscheed tëschent dëse béide Welten an iwwer d'Geheimnisser, déi doranner verbuerge leien, fir dass Dir déi gëttlech Bestätegung an himmlesch Entdeckung fannt an dass Dir d'Welten vun der Hellegkeet begräift. Gott, den Erhuewenen, huet dëst Zeechen an d'Mënsche geluecht, fir datt d'Philosophen d'Geheimnisser vum Weiderliewen net ofstreide kënnen. A weider schreift Bahá'u'lláh, D'Welte vu Gott sinn onbegrenzt an hirer Zuel an onendlech wäit. Keen ka se zielen oder se erfaassen, ausser Gott, dem Allwëssenden, dem Allweisen. Denk un däin Zoustand am Schlof. A Wierklechkeet soen ech der, dëse Phänomen ass dat geheimnisvollst Zeeche vu Gott ënnert de Mënschen. Wéilte si dach nëmmen an hiren Häerzer doriwwer nodenken. Kuck, wéi dat, wat s du am Dram gesinn hues, no laanger Zäit voll verwierklecht gëtt. Wär d'Welt, wou s du dech am Dram fonnt hues, déiselwecht wéi déi Welt, an där du liefs? Wier et néideg, datt dëst Geschéien, wat am Dram passéiert ass, an dëser Welt och am selwechte Moment passéiere misst? Wann dat de Fall wier, hätt Der et anuecht geholl. Well dat awer net de Fall ass, ass et noutgedrongen esou, datt d'Welt, an där s du liefs, anescht an apaart ass vun där, déi s du an dengem Dram erlieft hues. Dës Welt an dengem Dram huet weder en Ufank nach en Enn. Et wär wouer, wann s de behaapte géifs, dass dës Dramwelt nom Rot vum allherrlechen an allmächtege Gott an dir selwer läit a ganz an dir opgeet. Et wär genau sou richteg ze soen, dass däi Geescht, wann en d'Grenze vum Schlof iwwerschratt huet a sech vun allen ierdesche Bindunge befräit huet, duerch de Rot vu Gott e Räich duerchwandert, dat an der ënneschter Wierklechkeet vun dëser Welt verbuerge läit. Ech soen, dass d'Schöpfung vu Gott Welten niewent dëser Welt ëmfaasst a Wiesen niewent dëse Wiesen. A jidderenger vun dëse Welten huet hie Saache veruerdnet, déi keen erfuersche kann, ausser Him, den Allweisen. Denkt driwwer no, wat mir iech offenbaart hunn. fir dass dir de Beweeggrond vu Gott, dengem Här an den Här vun alle Welten erkennt, an dëse Wierder sinn d'Geheimnisser vun der göttlecher Wäisheet opbewaacht. An esouwäit e puer Passagen aus de Bahá'í Schrëften zum Thema Dreemen. Et bleift mir nach just Iech Merci fir d'Nolauschteren ze soen an Iech e schéine Weekend ze wënschen an natierlech wonnerschéin Dreem.